l'accent dans un groupe de mots arpuis muis. Exercice 1. En avel. Un mom. Van dour. Duze. Arisse. Nobro. Petit. Rewen. Seiskas. Ar Exercice 2 Den An den An den dal Un den pe dao Un den e Stommen Er stommen Er stommen Er stommen zee Er stammen e? Bugale. Ar vugale. se. Ar vugale al. Ma bugale.